Παρασκευή που πέρασε, γιορτάσαμε έναν σύγχρονο, μια σύγχρονη μεγάλη μορφή αγιότητας, τον Άγιο Παΐσιο που αρκετοί άνθρωποι είχαν την ευλογία να τον γνωρίσουν. Και όσοι δεν είχαν την ευλογία να τον γνωρίσουν από κοντά, τον γνωρίσανε μέσα από τα έργα του, μέσα από τη διδασκαλία του και μέσα από μια καταπληκτική προσπάθεια του έγινε από το Ινστιτούτο Μάξιμος κόσμο που παρουσιάστηκε τη ζωή του στην τηλεόραση. Έκλεγε λοιπόν ο Άγιος επί ευκαιρίε και της εορτής του ότι αυτό που υπάρχει μέσα στην, στο ελληνικό λεξιλόγιο και που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο λεξιλόγιο είναι το φιλότιμο. Και έλεγε σε όλους μας να έχουμε φιλότιμο. Φιλότιμο τι σημαίνει. Είναι το απάβγασμα της καλοσύνης. Είναι αυτό που νιώθουμε μέσα μας όταν αισθανόμαστε τις ευεργεσίες του Θεού και τις ευεργεσίες των λοιπόν ανθρώπων. Μεγάλη κουβέντα το φιλότιμο, γιατί από το φιλότιμο ξεκινάνε όλα. Και έρχεται σήμερα αυτό να το επιβεβαιώσει κοντινά το Ευαγγέλιο που γυρνάει ο Χριστός και μιλάει για τις εντολές του και μάλιστα καυτηριάζει αυτούς οι οποίοι διδάσκουν τους άλλους ότι κάποιες από τις εντολές τις οποίες έχει δώσει να μην είναι τόσο σημαντικέ. Ερχόμαστε και διερωτόμαστε λοιπόν τι είναι αυτό που εμάς μας οδηγεί στο να σταθούμε στον δρόμο του Θεού και να προσπαθήσουμε την ανθρωπίνη δύναμη και τη χάρη του Θεού να εκπληρώσουμε αυτές τις εντολές και τελικά τι είναι αυτές οι εντολές γιατί όλοι μα αυτές τις εντολές τι θεωρούμε ω ένα επιπλέον βάρο μέσα στη ζωή μας. Μία επιπλέον υποχρέωση. Κάτι που πρέπει παραπάνω να κάνουμε. Λες και δεν φτάνει όσα έχουμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Πρέπει να πιέσουμε τον εαυτό μας να κάνουμε και κάτι παραπάνω. Και οι εντολές αυτέ με αυτόν τον τρόπο και με αυτόν τον τρόπο σκέψη αντί να γίνονται οι οδοδείκτες οι οποίοι μας δείχνουν ότι βρισκόμαστε στον δρόμο του Θεού, γίνεται ένα φορτίο βαρύ, ένα φορτίο πολλές φορές αβάστακτο, το οποίο θέλοντας να το πετάξουμε από πάνω, πετάμε αυτό και μαζί με αυτό πετάμε και τον Θεό μας. Γι' αυτό και ξεκίνησα με τη λέξη φιλότιμο. Πόσοι από εμά άραγε έχουν μέσα στην ζωή τους σκεφτεί τις ευεργεσίες του Θεού. Τι από αυτά που έχετε αυτή τη στιγμή είναι δικό σας. Η εξωτερική σας εμφάνιση, κάνατε κάτι για να την αποκτήσετε. Ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν και ωραία εξωτερική εμφάνιση. Τι κάνατε για να το αποκτήσετε. Το χρώμα των ματιών σας που είναι μπλε ας πούμε και Καμιά φορά θαυμάζετε γι' αυτό. Μόνοι σας το φτιάξατε. Το μυαλό σας, με το οποίο αποκτάτε τις γνώσεις, ποιος σας το έδωσε. Μόνοι σας το φτιάξατε. Τις γνώσεις σας απέναντι στα αντικείμενα τα οποία εργάζεστε ή στην επιστήμη σας, το ταλέντο σας. Ποιος σας το έδωσε αυτό. Μόνοι σας τι κάνατε για να το αποκτήσετε μόνοι σας την ειρήνη που υπάρχει μέσα στην οικογένειά σας χάρη του Θεού ή κυρίως την υγεία η οποία έρχεται και προσφέρεται απλόχερα. Τι κάνατε για να την αποκτήσετε, μάλλον το αντίθετο κάνουμε. Κάνουμε τα πάντα για να την χαλάσουμε και να την χάσουμε. Τι λοιπόν από όλα αυτά τα οποία ζούμε μέσα στη ζωή μας είναι δικό μας απόκτημα. Τίποτα. Και ποια είναι η ευεργεσία που έχουμε προ τον Θεό. Πότε καθίσαμε να σκεφτούμε ότι όλα αυτά τα οποία έχουμε είναι δώρο δικό Του και από φιλότιμο και μόνο να αρχίσουμε να κάνουμε αυτά που ζητάει εκείνος, όχι σαν υποχρέωση και σαν βάρος, ως καταρχήν, ως πρώτο βήμα πνευματικό, μία ένδειξη ευχαριστίας και κατά δεύτερο, τηρώντας αυτές τις εντολές, να συγκεκριμενοποιήσουμε τελικά τον στόχο μας και να πούμε εκεί είναι που θέλω να φτάσουμε. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μου. Γιατί γίνεται ο Θεός σκοπός της ζωής μας. Γιατί τον λέμε όλοι υπεράδαθο, πανάδαθο, δεδοξασμένο, φιλάνθρωπο. Γιατί καθόμαστε στο πνευματικό μας ταμείο καθημερινά ή δυνατόν και σκεφτόμαστε όλες αυτές τις ευεργεσίες του Θεού και βλέποντας πως εμείς τίποτα δεν έχουμε κάνει ερχόμαστε και τον ευχαριστούμε με αυτόν τον τρόπο που και πάλι δεν κερδίζει ο Κύριος τίποτα από αυτά. Εμείς, τηρώντας τις εντολές του, προχωράμε και ανεβαίνουμε πνευματικά, ώστε το τέλος να συναντήσουμε το αντικείμενο του πόθου μας. Γιατί ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά γίνεται αντικείμενο του πόθου. Γι' αυτό λοιπόν φιλότιμο. Οι εντολές δεν είναι ούτε βάρος, ούτε υποχρέωση πολλές φορές έρχεστε και εξομολογήσετε και λέτε «Δεν μίστεψα, δεν έκανα την προσευχή». Καταρχήν, να θυμάστε ότι δεν σωνόμαστε επειδή τελέσαμε τις εντολές του Κυρίου. Ό,τι και να κάνουμε δεν είναι τίποτα. Από την αγάπη και από το έλεος του ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί. Ό,τι και να κάνουμε εμεί αυτή τη ζωή, όσες εντολές και να προσπαθήσουμε να εκπληρώσουμε, τίποτα δεν είναι μπροστά σε αυτά που κάνει ο Θεός για μας και ο Κύριος θα μας σώσει μόνο λόγω του ελέγχου του και της αγάπης του. One thing that we have to remember and which has become, let's say, the disease of today's world is our hypersensitivity. Everybody is hypersensitive. Everybody very quickly looks at the way that the other talks to him, looks at the way that the other looks at him, look at the way that the other behaves towards him. And because he has become hypersensitive, he immediately takes a distance. He immediately puts himself in a sort of isolation. I am good, the others are bad. I am doing the good things, the others are looking me in the wrong way. Why do we have this kind of hypersensitivity, especially in our world today? because everything that happens to us seems to touch us very significantly. And we understand that also through the problems of the world outside. It has become a habit now for 10 of us to have one psychologist. This will be in the end the verhouding, as they say in Dutch more psychologists and less solutions for our psychological problems. Why does this take place in today's world? For one reason, because we have lost our focus. And not only we have lost our focus, but even if we say that our focus and our belief is in God, the way that we concentrate towards Him, the way that we focus on Him, becomes a burden for us. Today's Gospel talked about the commandments. Jesus said that all the commandments are equal, and whoever teaches one of us not to follow one of the commandments, he will be regarded the least in his kingdom of God. How what has to do hypersensitivity with commandments? How do these two relate together? By losing our focus or by making the commandments even more important than himself, we start to lose the way that we relate with the world and the way that we relate to God. There are many types of people, but we can also have two major categories. One category is the people that did not follow any commandments or they choose what commandments they should follow. So, for example, and what the church and the fathers have given to us. We have to fast, we have to come to confess. We have to, we're, we're starting to choose. I think fasting is not necessary, or confession, I don't regard it as really important for myself. And in this way, we try to adjust God in our own self. That's one category. Of course, in this category also belong the people who say that for me, what are called commandments are a burden and I want to do anything with them. There is another category who we call the zealots, meaning, or if we can use the word the super orthodox, that for them, commandments are not the means are not the road signs that show us which is the way, but they become the goal. Why? Because they feel certain that if they follow these commandments, one by one, with all their energy, they will be saved. I said before that our salvation it's not because we follow the commandments, but because of His love and His mercy. The commandments are nothing more than a road sign that shows us if we stay on the right path. So there are people who become sometimes obsessive. And if they don't do something in the way that they imagine they would do it, then everything is lost for them. Then they become disappointed. And sometimes even despair comes. Why did I not do that today? Why did I not succeed to follow it in the way that I was supposed to, or that God has commanded me to do? And my answer to them, and who are you that you think that you are going to succeed with your own power? Who are you that you think that you can do everything on your own. Because staying on the path of God, staying on the way of God, is not by our own power, it is by His grace. It is He who attracts us, and through our also effort, own effort, we remain on the path. So try to think that it's not you who have made it. It is Him who, I don't know why, He attracted you to His path, and through His grace, you stay on this road. God bless us all.